Eta dilia uh, bi haste Green Washingtona haipatzi bat dugu egin kon White dugu aipatiko simun makika zer den. Ebedeia erraitia behaz gela Bilboko irratian, baina Euskal irratietan. Bai, hoi eta whitewashing, uh, white spirit bai. Uh, whitewashing ze gizonen politikaiak miluak uh, edo miliarrak batxe ondotik nola benbuia suhitzen dien edo... Ah, izaiten ahalukek, bai. Nola soja suhitzen dien. Bai, ba, ba, washingekin eta baduk suhitzia e, bai, whiteekin, baina ez duk finantza finanza mundin jabilten den hitz bat, baina habo zineman ah. den gaiza bat. Ah. Eta hau duk, eh, sui ez den pertsonaje bat, eh, sui batek antzesten dilaik, arazo han itxizeiten ahaldia, eta da eta espadu deuze udui, e, ikusiko dugu automatikoki whitewashinga egiten dela, fikzio bat delaik, jadanik arazoak batia, dena film historikoa delaik, ondorio handiagoak ukeiten ahaldutu. Adibide gija, Kleopatra erraiten balin bada iziet, sumaitek berbada irudi bat ukena duzie Kleopatren irudi bat film sumaitetan ikusi duziena, eta segurniz ez dela bat ez, belza izanen. Altak Kleopatra dira lau mila urte Egipton sortuik, ez zituzte sui handik edo kokazien delako horiek, eh, eh garaian. Bi mila hamalauan ebai... Eh? berberoak eh, ez zutien beltz ez Ez beltz, bena ez zutzak sui. Ez beltz erraiten dudalaik hor erraiten diat egiazki kokazien ez dena, eh? zenta txinatar edo bakik istuia batetan... Izan duk hor haina espaldi uste diat eh, Sun edo La Murray de Chinen gainiko pertsonaje bat eta usteat Ben Affleck edo horako Amerikar batek di, dike lehen errora suitzia duk beti, ez duk eh, edo ez belz Eta dibide gija, e, eh, 2000 hamalauan Exodus Gods and Kings filmen, filman eh, Moizen en bizi adie kuntatu nahi, eta Moiz bai eta pertsonai nausiak oro, Suak dia, alta hor, e, dukan beza, berberoak izan behar zutian, edo gutien ez zutian hain kokazian izan behar. Horako ehunka badia, eta azkenetan ebai boikot deialdi bat entzunda Stonewall filma entako, ikuta ikusiko duk estela koloian gatik baizik ez kamiatzen dena. Mila bedatzen eta hiuntan hoita bedatzuko, matxin matxinada batetaz aida estatu batuetan igantzena eta normalin transexual den beltz sumaitek zutien hasi hoi. Bena hoi telebistan edo sineman ezartzekun, eh, be ez die emazte transexualik ezarten, ez drag queen beltz batez, ez peita guan hun hartuik, bena homosexual gazte sui bat prefosta. Eta LGBT komunitateak realizatzailea lepuratzen du ez dira egiazko personajiak aipatzen. Eta fikzioetan e hagertzen dira uh, whitewashing kasiak avatar adibiez 2000 hamaran elkiden eh, film batetan, fikziozko film batetan, pertsonai prinzi eh, principalako marazki bilduman, txuiten bani batutuk, ez dutzak hain txui, salbu, Euh, salbu gaiztua, aski isu idena, mena filman ikusten tukaraik, ebe personaen jenauxik eta estina gaizto o suiak tutsak, eta gaiztua be belz bilakatu duk. Bilakatu duk. Eta hoi e, frantzian ebai eh, horako hanitxe jabil uh, eh, ikaiten dia, ale, ala den filman adibidez personaen jenauxiak o sui dia, alta hoi ekialde hulianin, igan behar delaik. Eta Bon, sumaitaldizka kontraioa igaiten da ebai, eh? lau fantastikoetan eh, filman adibidez, lau suitutzak marrazki bena filman egin diraik beltz bat duk. Bena hoi eh, ez, eta edo gizala ebai, eh? idia pentsatzen James Bond filmaentako, dagun filmaentako, ez tenez aktur beltz bat Idris Selba izenekoa hartuko rol hoientako. Zeta ben... hor blackwashing daizuko diak gara? Ez beste izen bat badu, reiz bending izenekoa, duk pertsona jasizatia edo koloezko nurbait ezartia, bena habo duk kota sumaiten egiteko edo lege sumait behitia edo ez akusatuik izateko suiak baizik ez izatia dena bon erraiten dira erraiten ahaliak hori hainis ez tipiagoa dela eta ez dela hain uh, automatikoa White washingak bat sortzen duzustut, historiko edo historio historikoetan eta biblikoetan imaginario faltsu bat sortzen baitu eta horrez gain kaukasiak jatorritik ez tien. Akturek ez tie eh, ukeiten, Hau ez da zinemaen industria baizik ez, telebistan orokorrian ebai minoritatiak eh, beti salbio espenak dia eta suri izatia norma. Ghost in the Shell filma adaptatuik izan delaik Scarlett Johansson die aktur nausi bezala iabilten. Istoian japonez jatorriak importantzia handia dilaik. Film hortan errealizatzaile geho esatu die ordenagailu Scarlett Johanssonen begien bridaztea edo tipi aztea mena izigarri txusi behitzen ekoatu die ideia horrekin. God of Egypt film haibai haipatzen haliagu, Egyptoko jinkuetaz aidena eta hor preforsta ez da Egyptoko akturek, akturik bate ez edo behar bada bigaren plano batetan. Estatu batuetako populazio nia uniko hiuntan hoita hiua suia da baizik, eta oh, hiuntan hoita amazazpia diatorri hispanikoa kuntatzen balin baitugu hortan ebai, eta proportzio bera ez da agertzen filmetan. Wade washing, eh, ez da sui baten ezartia belz baten partez baizik ez, Mena adibidez Nina Simonen biopik batetan eh, edo biopikan hor filman zue Saldanak du antzesten hau eta Zoe Saldanahunek largia aski argi du eta Nina Simonen eh, gaizatzeko be makiajea egiten zian aldikal prijabat egin gabe. Zentako agitzen da hau, be etnozentrismoa edo mundia ikustia bizitzen dugunik eta edo estatu batuetako populazione habosina suia izanki behen ikuspuntutik egin behar da eta habo identifikatzeko ero delakuai, aizago da sui barin bada eta ero eta hola eta hola. Errealizatzaileek balinba uste di egentek asto egideela besten urbaiten lekian ezarteko edo gui udui ez dian urbaiten eh, lekian esarteko. Eta zineman egiten dienake maila sozial goa batetaik eta eta hortan gain eh, suiak dia gain ere edo gain ordezkatuik ordin horren takoe eh, bai hoi izaten ahal da adibide bat edo espikazione bat zentako beltz gutiago ikusten dien zineman eta horra. Ez bat, aktore famatu zui habo izanki, hola, hola edo aktore zui handi famatu bat ezartzekun, sartze gutien bat segurtatzen du, haipatu dugun Exodus finuan adibidez, e realizatzaileak du, izen famatuik ez palin bazen eh, bar, eh, be filmaen barnen, ebe zila finantzamentuik atzamanen. Whitewashing gaur dinez ez da film bakar batetan agertzen dena, bena film otan agertzen dena, film batetan izatiak ez padu importantzia handik, automatikoki horren egiteak arazoak ekarten dutu, gaiztua eta hunain erreprezentazio nian adibidez, eta film horako hanitz batia, etxerkatzen ahalduzie, whitewashing ezartzen bali mauzie, frantxez filmetan bat azken batekin urren dezagun, Maik Mike euh, Mikael Junek egin diraik Is No Good, hoi ebai euh, Julian edo euh, ertalde Julianin igan behar zena, eta hor ikusiko dituzie akturrak osui, mena aspirina beno suiago diela. Hala, zer gynian uh, egunko kronika bezala eta dagun uh, hastile usten egu beste kronika batentako.